Azaroak hoita bederatzi gaur ostirala da eta hau berrion albistekia duzue. Berriozar erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai garazi, mendialdea biko eskola kontzeioa osatzeko bosketa atzo egintzen. Bai, autagai bi gurasoen ordezkari gisa eskola kontzeioa osatu asmoz atzo ospaturiko hauteskundeetan aukeratuak izan ziren. Bozka gehien jaso zuen hautagaia, Fran iso izan zen, oita bozka, hain zuzen ere. Fran isori jarreki, jaione eseberri, oita Boskarekin bozkarekin, Mariso Lerdozain eta Ainua Jimenez, hautagaiek bozka gutxiago jaso zituzten batak hoita lau eta besteak bost. Guztira, laroita masik bozka zenbatu ziren horietatik binuluak izan zirelarik. Beraz, Fran Niso eta Jaione Xeberri, eh, eskola kontseiluko kide berriak ditugu. Eta gaur arratzaldean zin ez da kulturgunean. Ileko azken ostiraletan egin uideen bezala gaur ere zinema kulturgunean. Estefan Robelinen Ixi Bibimos Todos Juntos pelikula proiektatuko da gaur arratsaldeko zortzi terditan. Pelikula bukatzarekin, luntxaz lagunduriko ez da luzatuko da. Eta kirol merezimenduari eh, zilar domina. Javier Andueza berriozartarrak, irunafarrako gobernuaren eskutik, kirol merezimenduari zilar domina jasoko du urrengo astelenean. Javier Andueza mendizale aparta da, mendiko afizioa, leiala eta zintzoa berea, mendien lagunak, taldearen bultzatzailea ere bada Javier Andueza eta guztiarekin, zoriontzea besterik etzegu falta, zorionak, Javier. Eta abendua ongi e, barkatu abendua ongi azteko kontzertuak. Abenduaren batean, igande honetan, ari bento taldeak kontzertu, kontzertu bat emango du musika eskolako entzun aretoan. Abenduaren iruan, eguerdiko ordu batetan farroaren eguna ospatu asmoz berritzerko tonioa musika bandak kontzertua luzatuko du. Hau ere, entzun aretoan. Eta gai aldatu eta gogora ekarri Euskara ikasteko bekak. Berriozarren roldatutakoak, baita autonomoek eta egoitza soziala berriozarren duten mikroenpresetan lanekin duten langileak eskatu alko dute udaleko Euskara zerbitzuak luzatutako bekau. Euskara barkatu Euskaria legezko egiteko, agiriak udaletxeko auzo ulegora eraman beharko dira azaroaren oita marra baino lehenagoxe informazio gehiagora noski irubebikoitz.berriozar.es Eunda bat jatetzean erakusketa mikologikoa. Bai Xabi, Javi Malo, mikologoaren eskutik erakusketa mikologikoa eunda bat jatetzean kale berri tabernan bezala baina horrengoan igandean abenduaren batean guizteko amarretatik arratxaldeko bostak arte. Bai, eta labur-laburrean eh, kiroletako informazioa e, eh, berpazatuko dugu berriozar e, futbol, elkarteko rengo zitak eta e, gizonesko regional taldea e, rotxapearen kontra lehiatuko da larun batean e, e, arratzaleko irutardietan e, lirati futbol zelaian. Eta aldiz, regionaleko emakumezkoak e, eh, kaste aurka lehiatuko dira, hauek ere larun batean, e, eh, guardiko iru terditan kaste Eta besterik gabe gogora ekartzea gainontzeko partiden informazioa hortxe guzkiplaza.neten daukazutela. Música Beno, eta eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, garazik zer dio gaurko iragarpen e, eh, otza? <laughs> hotza, hotza bai. <laughs> eta zerua goizean odei gutxirekin, baina arratxean, odeiak ugaritu eingo eingo ezkigu eta zerua oso detxu geldituko da azkenean egunaren bukaeran norabide aldakorreko haize aula ibiliko da. Arratsaldean ipar mendebaldetik finkatuko zaigu eta temperaturei dagokionez aldaketarik ez edo gutxi goko da beraz e, hotza esaten duzun bezala hotza eta noski espero bezala izotz txikia egingo du. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar, erratiaren sintonian FMko eun puntu zortzian, edo ordu oro interneten euskiplaza.neten. Euskiplaza.neten.